que espessets que estem. Estem una mica espessos. Eh? Bueno, bona nit a la gent. Ja són gairebé les 11 de la nit. Fa mitja hora que havíem hagut de començar, però no ens ha pogut ser possible. Però bueno, aquí estamos, eh? Aquí estamos. donar Canya, com sempre, sí. programa de denúncia, de, de crítica, també, clarament. D'actualitat, no? de les coses a l'actualitat les coses que passen i bueno, i comunicar doncs, que aquest programa també podrà ser escoltat en diferit per la Ràdio Bronca que també, també es pot escoltar al 104.5 de la FM i per internet i per internet i serà el mateix horari de sempre que són els dijous de 10 a 12 els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 eh, ah, però serà diferit, no almenys el directe el farem aquí sí. i bé, dit això doncs... Ah, i agrair la gent de Contrabanda també que estem aquí al, a l'estudi de la ràdio Contrabanda exacte, i doncs perquè us pido també com sempre, aquí també ens agrada que ens toqueu perquè, i tant doncs, i el telèfon és el 93 317 7366 eh, per, per qui ens vulgui trucar i dir la seva en directe després també tenim l'apartat de correus que és el 748 08080 de Barcelona o la pàgina o el mail que és contrabanda arroba contrabanda.org i dit això, doncs, també per la part de Ràdio Bronca doncs, tenim la pàgina web que són les 3 i allà doncs, podreu trobar els links per escoltar-nos a, um, a els podcasts o els links per escoltar-nos per internet i des de les zones a Ràdio Bronca s'escolta el 54.5. Dit això, començarem el programa. Començarem primer doncs, deixant-vos un àudio amb una entrevista que aquesta persona de l'estat que va estar a Gaza col·laborant amb les ambulàncies, a part de fer una feina de recopilació d'informació i intentar donar veu a la gent de Gaza que no, que no tenia veu durant els bombardejos i el setge d'Israel. De, de eh, i el genocidi també ens en oblidarem i és una entrevista d'uns 15 minutets que on explica en primera persona en aquell cas doncs, la situació en la que estaven l'entrevista dura 15 minuts entre altres motius perquè si no em farà la memòria el company ha de deixar el telèfon per anar va fer la feina que feia dintre de l'ambulància de Gaza com a, com a persona que estava dintre del setge es va veure clarament doncs, amb la obligació i la necessitat de, de fer alguna cosa no només estar allà i després doncs, continuarem el programa com sempre amb, amb diversos temes, temes judicials que quan arribi el company Francesc doncs, doncs portarà de sí. i altres temes que vindran molt probablement també algun convidat alguna trucada potser també probablement les trucades i esperant que qualsevol persona que ens escolti que tingui alguna cosa a dir-nos o dir a la resta de la gent hmm. fins als canals d'aquesta ràdio estan oberts perquè us pugueu expressar amb tota llibertat. I tant. Dit això, doncs us deixarem amb, amb aquesta entrevista i, ens i amb nosaltres ens escoltem una estona. Fins ara. Fins ara. Hablamos en este momento con Alberto Arce, cooperante español que se encuentra en la Franja de Gaza. Cuando son las 4 y 25 horas de Venezuela, Alberto, ¿cuál es la situación que estáis viviendo allá en este momento? Pues bueno, en este momento eh, estamos en el noveno día de bombardeo en la Franja de Gaza. Ayer se le sumó la, artillería terrestre y los tanques Merkava. En algunos lugares también mm, hay ya incursiones de de soldados por tierra. Aquí en el norte de Bailasia nos acaban de informar que a las cuatro y media de la tarde, hora local, han, han en todo un barrio han evacuado mujeres, eh, niños y niñas y a todos los hombres entre 12 y 45 años los han detenido, los han encerrado en una escuela, los tienen en calzoncillos a cero grados más o menos, que puede ser la temperatura que tenemos aquí ahora, y los tienen encapuzados, esposados con las manos a las espaldas y, les están pegando. es, Sí, no, porque por contarte una de las 75 historias de la, de la situación que hay alrededor mía mm, en estos momentos, ¿no? Es cada vez que das un paso y le preguntas a alguien, te cuenta, ¿tú de dónde vienes? Pues yo vengo de recoger a la familia no sé qué, o yo vengo del edificio derruido no sé qué, o me acaban de decir que hay 120 palestinos detenidos en tal sitio, o, la, la, situación es absolutamente desastrosa, esto ya es una, una violación constante de de, las convenciones de Ginebra parece como parece hecho a propósito, ¿no? Lo, lo, lo, que está pasando aquí para demostrar hasta qué punto se puede vulnerar el derecho internacional y hasta qué punto se puede se puede, digamos, llevar adelante el catálogo de los errores. Alberto, una de las situaciones que bueno que está llegando eh, eh, por las fuentes internacionales de noticias es que la situación eh, sanitaria es especialmente crítica. Me imagino tú estás trabajando también con la Cruz Roja, tengo entendido, en el área de salud. Eh, mm. ¿Qué es lo que nos puedes contar en ese en ese ámbito? A ver, yo estoy con la media luna roja, que es el equivalente de la Cruz Roja en los países musulmanes. Y bueno, llevamos 48 horas realizando salidas continuas. Cada vez que hay una bomba en algún sitio, pues llaman y sale la ambulancia, ¿no? Y a lo largo de las últimas 48 horas, yo creo que más o menos en, el 50% de las ocasiones eh, lo que está pasando es que el ejército israelí no permite a las ambulancias llegar hasta el lugar donde se encuentran los heridos. que hacer una familia que sabemos que lleva más de 24 horas, eh, siete personas en su casa estaban gravemente heridas, no sabemos si siguen vivas o, o ya están muertas, solamente una persona de la familia logró escapar fue él el que, mm, que llegó al hospital por sus propios medios, en un carro, tirado por una mula, está gravemente herido, pero pudo contar la situación en la que se encontraba la familia. Y ya te digo que durante 24 horas la ambulancia está tratando de llegar allí y, el ejército el ejército no lo permite. Esta es solamente, pues una más, solamente una de las cosas que, que definen la, la, situación sanitaria en estos momentos. ¿no? Hay gente que simplemente si se permitiese a la ambulancia ir a recogerla y, y llevarla a un hospital se salvaría. Si no se está sanando porque el ejército israelí no permite a, a, la media luna roja trabajar con, con, normalidad. Hemos tenido noticias, Alberto, de que al menos cuatro médicos eh, palestinos han sido asesinados por, lo, por el ejército israelí mientras estaban haciendo labores de, de atención a, los heridos. Eh, es así, los médicos también son objetivo militar para, para la fuerza ocupante. Sí, la, la, cifra de cuatro médicos asesinados mientras trabajaban es eh, solamente corresponde solamente al día de hoy. Desde el comienzo de los bombardeos han, sido bastante más. Pero en, el hospital La Lauda, que era el, hospital anterior eh, en el que estaba, ahora está en Kamalas en, en Javalia, en el hospital Lauda tenían dos, eh, tenían dos ambulancias y tres que queda una porque hoy, hoy ha impactado directamente con un misil contra una ambulancia y han, muerto todas las personas que iban dentro. Así que Israel está, te digo, está declarando como objetivo las ambulancias. Primero fueron las mezquitas, fue la universidad, fueron todos los edificios públicos y ahora tengo también objetivo militar las ambulancias. Israel dice que dentro de las ambulancias son militantes de Hamas y que, y que están utilizando las ambulancias para para lanzar cohetes contra, contra Israel, lo que es absolutamente delirante, como cualquier persona sensata puede, puede dilucidar por sí misma. Alberto, eh, ¿qué hace la población? Me imagino que no hay refugio, no hay lugares donde puedan conseguir eh, comida ni, ni protección. ¿Cómo es la situación de la gente pues, durante el, el ataque? Bueno, pues durante todos estos días la gente básicamente lo único que podía hacer era eh, reunirse en una habitación de su casa en la que considerase más segura, eh, juntarse toda la familia, esas que en Palestina son familias bastante amplias, una media de siete o diez personas por familia, sentarse, pasar la noche y, eh, a oscuras, obviamente porque no hay electricidad, y, esperar. Lamentablemente desde por la mañana ya no solamente esperan, sino que además pues hemos visto grupos amplios, relativamente amplios de gente, cuando, evacuando sus hogares. Por un lado, Israel ha lanzado cientos de miles de octavillas por todo el territorio diciendo a la gente que abandone las casas y que se traslade al centro de las ciudades. Y, por otro lado, la gente se va no porque no porque quiera hacerle caso a la amenaza israelí, sino porque realmente abre la ventana de su casa y se encuentra un tanque. Entonces, en ese momento sale sale desfavorida y esa es la situación, ¿no? Tratan de irse a casas de otros amigos familiares, en zonas más seguras o... Yo he visto gente toda la mañana envuelta en mantas vagando sin rumbo por el campo de refugiados porque literalmente no tiene dónde ir y a su casa no puede volver. Y supongo que en breve empezarán las demoliciones de casas porque sabemos que detrás de los tanques están, están situados los bulldozers. En la zona donde tú estás ahora mismo, Alberto, tengo entendido que es una de las zonas donde se han producido eh, enfrentamientos fuertes entre el ejército israelí y, y las milicias de la resistencia palestina. ¿Tú has llegado a ver algún algún combate, algún tipo de, intercambio de, fuego? Ah, sí, sí, sí, lo Y, de ese tema no sé qué decir. <laughs> o sea, los he visto, sí, hay, hay resistencia palestina, están plantando cara. Las cifras que manejan que se manejan aquí son unos 10 soldados muertos y, y dos soldados capturados por el momento. Y, y bueno, pues obviamente la resistencia palestina, pues sí, planta cara tanta cara y, y, claro, que estamos yendo con las ambulancias y continuamente moviéndonos por los campos, pues, pues vemos muchas cosas. Alberto, tú, tú, has ido allí, tú estás, eh, digamos, poniendo el cuerpo y poniendo tu saber hacer a, servicio del pueblo palestino, es lo que tú puedes hacer. Y además estás siendo una de las pocas voces eh, que nos puede contar lo que, está, lo que está pasando en Gaza, porque Israel no deja entrar ningún corresponsal internacional de prensa, no hay testigos. Eh, ¿Tú qué esperas del gobierno español y qué esperas de los gobiernos del mundo? Yo de los gobiernos del mundo hace mucho tiempo que no espero nada, quitando algunas honrosas excepciones que ya en la guerra del Líbano en, el año 2006 eh, rompieron relaciones con Israel, llamaron a consultas al embajador, algunas honrosas excepciones entre las que se encuentra obviamente Venezuela, y por eso digo recepción. Pero bueno, yo desde los países de la Unión Europea no espero absolutamente nada, ni, ni tampoco lo esperan los palestinos. ¿eh? Yo creo que en estos momentos sabemos que, toca un momento de movilización ciudadana y yo lo que espero es que con los mensajes que lanzo desde aquí, desde el terreno, pues la gente se arme un poco más de razones e información para salir, en, en mi caso, ¿no? a, las calles españolas a, presionar al, al gobierno español para hacer algo tan poco radical y al mismo tiempo tan radical Cómo como exigir el cumplimiento del, derecho internacional. Y, en el marco de lo que está sucediendo aquí, se constituye un castigo colectivo contra la población civil y que aparece recogido en las convenciones de, Ginebra y catalogado como crimen de guerra, pues cuando hay un crimen de guerra, el crimen de guerra tiene que ser castigado con derecho y el Estado que comete el, crimen de guerra tiene que ser sancionado por su comportamiento. Eh, la labor de los gobiernos occidentales es imponer sanciones contra, contra el gobierno de Israel y además no es desde una lectura política ni, ni, ideológica, sino simplemente desde la mera aplicación del derecho internacional humanitario, que es, que es lo que los países teóricamente civilizados han decidido eh, dotarse para, para relaciones entre ellos. Por otra parte, quería señalar que la sociedad civil palestina ya en, el año 2005 eh, lanzó una llamada unificada ¿no? y, muy representativa en cuanto a organizaciones de la sociedad civil que la lanzan y, la apoyan, lanzó una llamada unificada a una campaña global de boicot, de subversiones y sanciones contra el gobierno de Israel como modo de, ejercer presión sobre él hasta que cumplan sus obligaciones ante, ante el derecho internacional. Y yo creo que, que eso es hora de, modificar las narrativas ¿no? de lo que sucede en Palestina y de que la gente empiece a, comprender las similitudes, por el, ejemplo más fácil y más entre lo que, lo que sucedió con la Sudáfrica eh, del régimen supremacista blanco del, la apartheid y cómo ese régimen, que parecía imposible derribar, cayó gracias a la presión internacional y a una campaña global de, boicot. Yo creo que es hora de, convertir al régimen de Israel, que es un régimen de ocupación beligerante, de colonialismo y, y de asentamientos y, de apartheid, a fin de cuentas, contra, contra gran parte de, o bien de la población que vive dentro de su Estado o bien de la que ocupa militarmente, eso hora de someter a este Estado a, una campaña de boicot, desinversiones y sanciones a nivel mundial. Y son los ciudadanos los que tienen que salir a la calle y reclamar a sus gobiernos que, que la apliquen. Alberto, tú eres médico, estás allí en calidad de médico. No, no, no, yo no soy médico, yo soy, sí, puedes llamarlo cooperante, periodista, responsable de comunicación, sensibilización de ONG, digamos, mi perfil laboral es ese, es comunicar y sensibilizar desde el mundo de, desde el mundo de la cooperación. Pero no, no, no, no soy médico, no estudio ciencias políticas, no tengo más formación sanitaria que unos cursillos de primeros auxilios y los guantes que llevo y y, eh, digamos que la es cooperar al traslado de los heridos en ese sentido Sí, sí, lo que, lo que hacemos en las ambulancias básicamente es que cuando bueno, pues un misil impacta sobre una casa o sobre cualquier lugar y se producen heridos y muertos, pues las ambulancias inmediatamente van a evacuarlos y, y entonces en cada ambulancia va un conductor, habitualmente un conductor, un médico y a auxiliar, un camillero y, yo hago de esa función de auxiliar, ¿no? De, de mover, básicamente de mover, de mover a eh, los cuerpos y, y las personas para que el médico pueda, pueda hacer su trabajo y para que y para que el conductor pueda pueda llevar pueda llevar a la persona al hospital entonces básicamente lo que hago es eso y el resto del tiempo pues trato de escribir hablar informar comunicarme para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí sobre todo cuando Israel ha decidido que no haya testigos no que no haya periodistas occidentales en la franja de Gaza pues tratar un poco desde aquí de ejercer mi de ejercer mi rebeldía contra la decisión israelí y demostrarles que, que no hace falta en el quinto, el tercero, el segundo ejército más poderoso del mundo para responderle, sino que, que cualquier simple, simple activista, si quiere y se lo propone, puede, puede responder al Estado de Israel. Alberto, una pregunta, porque cuando para los que seguimos la información desde, desde fuera, eh, las noches son las noches vuestras son eh, un momento en el que se produce muchísima información, donde los ataques son intensos y nos preguntamos sin electricidad y, y sin ningún sitio en el que guarecerse cómo es el clima que se vive en Gaza cuando cae la noche, en este momento, por ejemplo. Sí, pues mira, yo ahora estoy en el hospital y en el hospital obviamente hay electricidad porque hay generadores eh, que dan electricidad. Todas las personas que hay aquí tienen, o sea, en todos los enchufes hay adaptadores y cada enchufe tiene cinco, cinco aparatos eh, enchufados sobre sí mismo y, o sea, todos los teléfonos, toda la información fluye a través de los teléfonos móviles y básicamente en cuanto salimos de, en cuanto salimos del recinto del hospital con las luces de la, de la ambulancia, pues eh, nos encontramos Estamos en la oscuridad más absoluta eh, y, en el frío, hace muchísimo frío sobre todo. La, gente igual no se imagina ¿no? que en esta parte del mundo hace frío, pero hace mucho frío en enero en Palestina y lo que hay es una oscuridad muy absoluta y en las calles simplemente se mueven sombras, se mueven unas sombras y no miramos para que puedan hacer su trabajo correctamente. Eh, internacionalmente se está explotando mucho la división entre Hamas y Fatah. ¿Cuál es el clima que hay en Gaza con respecto a eso? Sí, bueno, en Gaza el apoyo a Hamas, recordemos que Hamas en Gaza eh, ganó las elecciones, eh, las elecciones eh, convocadas en enero del 2006, que, fueron organizadas y monitoreadas por la Unión Europea, que las consideró limpias y libres, así que jamás es el gobierno democráticamente elegido en la Franja de Gaza, es el partido político que ganó las elecciones y que en el marco de, los dos años de bloqueo a los que lleva sometido su gobierno por parte de, todas las instituciones internacionales y de todos casi todos los estados internacionales, con muy pocas excepciones, en ese marco y en el marco de la ataque exterior, pues el, el, digamos el movimiento de la población es de apoyo casi consensual hacia su gobierno. Así que Al Fatah, por lo menos aquí en la Franja de Gaza, es eh, absolutamente inexistente. Bueno, Alberto, te agradecemos de verdad que nos hayas atendido la llamada y que estés siendo con, esa serenidad y esa calma en, una situación que es difícil de describir, el testigo directo y los, los, ojos de quienes no podemos ver ¿no? lo que está haciendo Israel en el parte del mundo. Eh, tengo, que colgar porque nos acabamos de montar otra vez ambulancia. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, Alberto, estamos pendientes. Venga, hasta luego, gracias, aquí estamos. De acuerdo. concretament del número 125 del 4 de febrer de 2009 i és una impressió de l'autor David Fernández, membre de l'Ateneu La Torna i es diu Raola es fuma un puro i eh, bé, us eh, enllaço l'article perquè crec que està bastant relacionat amb tot el que està passant amb aquest tema diu així finalment estic força convençut la raola, s'ha sortit reixidament amb la seva i ha emprat tots els ressorts del poder per poder assolir fites mesquines. Aconseguir que la demostració més gran de solidaritat amb el poble palestí quedi ennuegada en falsíssimes polèmiques prefabricades. Assolir que una nova manifestació antibèl·lica multitudinària quedi reduïda a una pistola en metonímies perverses i intentar que la solidaritat catalana contra la massacre a Gaza quedi minimitzada a les falses amenaces que diuen que li professem, cortina de fum, fum que parvera i esparvera, i parverament generalitzat. Jutge fiscal i acusació particular, popular i particular, alhora, Raola és la tertuliana desfogada de la premsa groga, que sap generar perfectament estats d'opinió teledirigits. Sabotatge antiinformatiu mil·limetrat. Exposició controlada de mentides. Perfecta representació teatral de l'absurd en un fantàstic guió de ciència-ficció autoproclamada y erigida como a mártir y salvadora, en el marc escrupulós del debat democràtic. Qui és Pilar Rahola al costat de les 100.000 persones convocades per Atunem la guerra? Qui es pensa que és? I quin és el mantra que ha agitat amb sinistra perfecció estigmatitzadora? Antisemitisme, antisemitisme, antisemitisme. Quan cal, cal treure's el barret i reconèixer els mèrits a l'adversari. Rahola obra, Rahola, és experta en l'art de la condemna a l'ostracisme, fa anys. Per aquest episodi manipulador caldria que nominessin a l'Oscar al millor muntatge, perquè guanyaria de carrer. Ha aconseguit que durant quatre dies consecutius a Els matins del Cuní, o sigui la nostra, a TV3, la manifestació massiva per Gaza quedé reduïda únicament al seu ego i als seus monòlegs aixordadors i taverners. L'arma acaba de desactivar la protesta per via de mentides reiterades i d'insultar la intel·ligència, es cometen contra totes nosaltres i arrasant amb menys preu amb la qualitat dels debats democràtics que necessàriament ens calen. I la Rahola, que està encantada de conèixer-se i no vol saber res de ningú sinó és d'ella mateixa, representa, en sentit chomskià, el pitjor del paper dels intel·lectuals quan neguen l'innat per afirmar el seu poder personal. tabeu del poder que criminalitza i megafonia del sistema que assetja multitud, Watch emula la seva admirada Golda Meir. Si Meir deia que a Palestina no hi havia palestins, Rahola suggereix que als carrers col·lapsats de Barcelona no hi havia manifestants, només hi havia antisemites. Antisemites, diu, se'ns pot anar a fang la Rahola. Barrejar la cultura universal jueva o sefardita amb el sionisme polític és com equiparar tots els alemanys amb el nazisme. Barreja una publicació legal amb el jihadisme, pura doctrina vinader, aquella que empresonava periodistes que cercaven la veritat del terrorisme d'estat no fa tants anys. Rahala creurà que no hi està en el seu dret, però un i tants emparants en la Conferència Internacional contra el Racisme de Durban de 2001, llevarat per milers de lluites i ONG d'arreu, sopesa que el sionisme és una ideologia racista i que l'apartheid s'ha instal·lat a Israel definitivament. Democràcia quan els partits àrabs han estat prohibits? Apartheid fundamentalista pur. A mi, el segon mail que em va arribar era d'un amic jueu que citava el Talmud. Salvar una vida és salvar el món. Tant li fa a Gerraola. Continuarà cridant que sou antisemita, jo i el meu amic. Un insult insuportable, duríssim, inacceptable. Una gravíssima ofensa personal i col·lectiva a l'honor, sí, l'honor de les nostres idees, de cadascun i cadascuna de les que vam anar a la manifestació. Si vingués, és clar, d'algú amb rigor i amb unes idees que ens mereixéssim un mínim de respecte i d'atenció perquè sempre ho fent qui pot, no qui vol, i a mi, Rahola, em produeix hilaritat geomètrica i profunda estupefacció de com alterar la realitat del carrer via reality show. Ho sap ella, ja que fins i tot els seus amics i companys li han retret el foc d'encenalls que ha ordit i s'ha quedat ben sola amb la seva solitud i inexistent debat democràtic d'on se l'ha carregat ella, deliberadament i barroerament, perquè no li interessava pas parlar obertament, com a veritat incòmode, del terrorisme d'estat als territoris ocupats. La millor defensa, doncs, era un bon atac. Convertir la víctima en botxí i tirar de veta de la condensació de tots els manuals de contrapropaganda existents. En Francesc Tubau, també a TV3, la seva, la de Rahola, només pretenia un servil ritual d'humiliació. Lleva'm els peus, aginollat, disculpa't, aclama'm, has vingut aquí a patir. Perversió intensa i coerció intensiva de la seva pròpia llei de l'embut, escopida des de la seva talalla d'impunitat. Ell ens pot dir de tot, panxa contenta, civilinament i en els marxes colpejats i violats de la seva sacrosanta llibertat d'expressió. Feixistes, antisemistes, Sòcrates ni condoladors de llibertat. Si la societat palestina, en canvi, s'analitza severament les, les seves paraules i la considera còmplice moral i defensora apologeta de l'operació Plomfos, ja tenim l'escàndol prefabricat a mida. Tot de querelles que mai no arribaran i els Mossos pel vell mig. Policialitzar la llibertat d'expressió. Això sí, només la nostra, tot i que el seu propi advocat, de advocat li recomani que no ho faci perquè no hi ha cap guspira d'infracció penal. Cap ni una. Simplement que ens continuï comptant. Continuem sent milers per la pau. I pari atenció al que pugui dir Aital de Missela cau de quatre grapes en el seu parany. Quan l'únic que recull Gerraola és l'animaversió profunda que ella mateixa llaura, ha constituïda en la reserva espiritual d'Occident i tribunal del sant ofici de la Inquisició. Tu mateixa Isoleta, Pilar, quan no mesures cap matís de les teves paraules i tires pel broc suc gros que no ve d'un pam. El millor, doncs, és el preu, intel·lectual, per suposat. Mentre ell es fuma un puro, es riu les seves pròpies gràcies i exigeix a tot i a dret impunitat per dir tot el que li roti, sense acceptar el dret de ser qüestionada i rebetuda, nosaltres invoquem Walter Benjamin. Sí, jueu. Sí, marxista. Per als oprimits, l'estat d'excepció és la regla. I Raola és la salariada mediàtica, no és cap insult ni cap amenaça, és la crua realitat nominal d'aquest estat d'excepció informatiu que ens assetja i que pretén reduir la manifestació pacifista de suport a Palestina més gran de la història recent catalana a una pistola, una onada d'antisemitisme inexistent i milers de persones convertides per l'art de Gerraola en fanàtics de Hamas. Esta tan extenuant i esgotadora la corrua de mentides en tants pocs dies que el millor seria canviar la campanya de l'autobús a teu. Probablement Déu no existeix, però Gerraola sí. En tot cas, no et preocupis, gaudeix la vida i continua just, lluitant, amb Palestina al cor. Bueno, un article una mica llarg, però eh, que respon a tot, a, la, a tot el muntatge que es va fer la senyora Pira Rahola des de que va haver la manifestació contra eh, el genocidi a Palestina, que ja va aparèixer TV3 dient que se l'havia amenaçat, que patia per la seva vida, bueno, una de víctima total i volia que, tothom, que tota Catalunya tremolés perquè la de Pilar Rahola havia estat mancillada, el seu nom, el seu honor, la seva dignitat. Total, però va fer el ridícul, espantós, vale? perquè era evident que ningú l'havia amenaçat ni res, simplement s'havia escrit en un diari la veritat del que la senyor, del, del que es dedica a defensar, les idees que es dedica a defensar la senyora Pilar Rahola. I, i bé, va acusar la gent de la plataforma Aturem la Guerra de que ja estaven ordint un pla contra ella i que bueno, que, que li volien mal i al final, bueno, ha acabat fent eh, el ridícul pasmós i aquest article doncs reflexa tota aquesta realitat. I bé, me'n vaig a buscar el company, no? Eh, sí, eh, i... que parla de un soldat israelí que el titulen com a Confessions d'un soldat israelí per Free Gaza y con comienzan a surgir en la sociedad israelí las primeras voces contra la guerra. El domingo, una marcha en Tel Aviv para pedir el final de los bombardeos en Gaza y el Líbano. Hoy, una noticia que conmocionó a la opinión pública. El sargento Itzik Shabbat anunció que se negaba a participar en la ofensiva contra Beirut. Lo hago para ponerme a esta locura y para romper con la ilusión de que todos estamos a favor de esta guerra innecesaria basada en mentiras. Afirmó este joven reservista de 28 años que vive en Sedrot, ciudad próxima a Gaza, a la que suelen caer los misiles Kazán de Hamas. Se acerca la hora del regreso a Gaza, apuro, las últimas entrevistas en Jerusalén. En un café de Jafar Roat me encuentro con Yehuda Shaul, fundador de la ONG Breaking the Silence, rompiendo el silencio. Entre cometas, todo es una locura. La ocupación, la forma inhumana en que tratamos a los palestinos, me dice. En Israel entras al ejército con 18 años porque quieres luchar contra el enemigo de tu país, porque quieres, dejan dejar tu marca en la historia y haces lo que te dicen sin pensar y allí todo te ayuda para que no pienses misiones que cumplir órdenes que seguir y no ves a los palestinos como seres humanos los ves como animales entras a sus casas durante la noche los despiertas les gritas las mujeres allí los hombres allí y rompes todo son cosas que no harías aquí en Israel pero las haces allí y para poder hacerlo niegas la realidad es la única forma creas entre tú y la realidad un de silencio. Te pongo otro ejemplo. Si encuentras en la noche un paquete sospechoso que puede ser una bomba, llamas al primer Mohamed que encuentras en la calle y le dices que lo abra. Podría llamar a un experto que lo desactivase. Tardaría 10 minutos en venir, pero mejor hacer que un palestino se jode la vida, ya que para ti es lo mismo no lo ves como un ser humano. Y yo hacía eso con mis soldados en Hebrón y también en Nablus. Cuando quería entrar a una casa, si pensaba que podía haber una bomba trampa, cogía a un de turno y lo obligaba a que abriera la puerta. Es parte de la rutina del ejército. Usar a los palestinos como escudos humanos. Lo mismo, cuando estás en un checkpoint. Los obligas a esperar mucho, más de lo necesario, a veces durante horas. Y coges a un palestino al azar y lo das una paliza, de cada 15 o 20 que pasan para que el resto tengan miedo y esté tranquilo. Solo así, tú que estás en con cuatro soldados más los nominas a ellos que son miles. Y cuando entras a Gaza con el carro de combate y ves un coche nuevo, aunque tengas espacio en la carretera, pasas por encima. Y también disparas a los tanques de agua para meterles miedo, para que te respeten, porque esa es, es la lógica de lo que nos enseñan a los soldados israelíes. Además, eres joven y empiezas a disfrutar de ese poder, de que la gente haga todo lo que, lo que les digas como un videojuego. Estás en un checkpoint, en medio de la ruta. Tienes a 20 coches esperando y con solo mover el dedo hacen lo que tú quieras. Juegas con ellos, les haces avanzar, retroceder, los vuelves lobos. Tienes 18 años y te sientes poderoso. Tres meses antes de abandonar el ejército, dirigió una, unidad en Hebrón. Había hecho una buena carrera, así que tenía tiempo libre. Una mañana me miré ante el espejo y comprendí que todo aquello era un error y supo que no podía seguir adelante con mi vida si no hacía algo. Por eso, apenas salí junto a los soldados de mi vida, montamos una exposición con nuestras fotos. Se llamaba Traer Hebrón a Tel Aviv. yo como una bomba en la sociedad. Vinieron parlamentarios, pues, periodistas, frasaron 7.000 personas. Entonces creamos Breaking the Silence, de donde, es, donde damos espacio para que los soldados cuenten los abusos que cometen sistemáticamente. Más de 350 lo han hecho. Ahora tenemos exposiciones y vídeos en Europa, en Israel. Alguna gente dice que no son casos aislados. Las madres dicen, mi hijo que está ahora en el ejército es bueno, no hace estas cosas. Esto solo lo hacen los soldados beduinos o los etíopes, pero no es cierto, todos las hacemos, porque es la lógica de la ocupación israelí, aterrorizar a los palestinos. Los checkpoints no sirven para detener a los palestinos de entrar a Israel, es para que la realidad no entre a Israel, porque esta es una sociedad de soldados, todos pasamos por el ejército, tres años cuando somos jóvenes, y luego un mes al año, y todos hacemos eso. Por eso existe el muro de silencio, de negación, porque todos somos responsables y no lo queremos admitir. Ellos son las víctimas, nosotros los victimarios. Pero como victimarios también pagamos un precio. Este esta es, una sociedad que no se anima a mirar a los ojos a la verdad, a sus propios actos. Es una sociedad, como consecuencia, moralmente enferma. que On s'ha publicat això? Això ho vaig trobar a Indimèdia, no està publicat el 7 de febrer del 2009 però tal i com llegeix l'article té pinta de ser d'un altre o sigui, ser més antic perquè les primeres parts que parla sembla com si parlessin contra l'ofensiva Beirut que és el Líban, si possiblement és del 2006 però i aquí com afirma ens posen Frigasa que sembla que sí que és una agència de notícies de Palestina mm. i d'aquí surt això i bé, de cop i volta apareix una presència fantasmagòrica aquí a l'estudi de contrabanda que interrompa el judici de la justícia per tal donar una informació que, mira, que potser apareixerà en directe per la trucada. Es veu que els Mossos està fent de les seves perquè hi ha gent que truca de matinada Avui no, no? Ah. <laughs> No, no avui, ho no, encara no. Es veu, bueno, jo li explico, no sé si trigaré una estona a passar, mm -hmm. però es veu que 20 furgonetes dels Mossos estan eh, intentant fer fora gent que s'ha tancat a l'Universitat Pompeu Fabra, mm una gent que d'aquí contrabanda que està participant en aquestes històries estudiantils. Curiosament, no se sap per què m'ha contactat a mi, que jo de cop i volta havia de venir aquí contrabanda a buscar un objecte personal d'algú i, bueno, ara espero que ho expliquin en directe i que ho facin. No, no, il·luminada, ha sigut com un... Sí. Molt bé. I jo no seré en un fantasma. Sona que ens vol parlar d'un plantejament que hi ha. Vale, endavant. Que vale. Hola. Hola. Hola, bona nit. Hola. Hola, bona nit. Què tal, com va? Bé, vosaltres? Bé, bueno, anava alguna notícia que no és molt agradable uh mhm. -huh. per informar una mica als oients i, bueno, vosaltres també que parleu de processos penals potser us interessa seguir el tema. Sí, sí, És que, bueno, avui s'havia planejat per part de de les assemblees d'estudiants de la Pompeu Fabra ocupar el nou campus eh, de Calaganyó, que seria el 22 arroba, uh mhm. -huh. i, bueno, s'ha ocupat aquesta vesprada veuen unes 120 persones a dins i fa pues, poc més de mitja hora que han anat els Mossos d'Esquadra a desallotjar uh mhm. -huh. i bueno, ens comenten que, que ja han entrat a dins i que estan traient a la gent pues, eh, esposada i una mica violentament uh mhm. -huh. i que els han amenaçat amb un procediment penal que s'està convocant a tota la gent que pugui anar allà a donar suport perquè es veu que treuen a la gent i els, els aparten una mica de la vista de la gent que ja donen suport a doncs, bueno, és una mica perillós, ja sabem, en aquestes uh -huh. situacions, no? Escolta'm, sí. tinc una pregunta. Sí. Que portava l'ordre judicial? Els Mossos d'Esquadra? Sí. Eh, pues no en tinc ni idea. Uh -huh. Ara estic connectada una mica a mi media que estan penjant coses i en contacte telefònic, però no sabem encara res. Uh -huh. eh, M'imagino que tindrien ordre del rector de la Universitat Pompeu Fabra per entrar, perquè, bueno, sabem eh, que aquest rector és un poc bueno, de la línea dura con potencial de la Autónoma Llavors, no sé, suposa que si tenen permís del rector, eh, això ens podreu ajudar nosaltres a saber que, uh mhm. -huh. quin tema legal, uh mhm. -huh. com es pot, es pot defensar la gent en cas de que ja s'hagin detingut. Uh mhm. -huh. Com es diu el rector? Uh, no sé, ara mateix és el Lluís Ferrer. Lluís Ferrer? No. Però em sembla que hi ha una dona, que l'han canviat. Uh -huh. No saps com es diu? Però estàs, par estàs parlant del campus de la Pompeu Fabra o de la Universitat Autònoma? No, no, de la Pompeu Fabra. Vale, perquè el Lluís Ferrer de rectora autònoma. Ah, vale, pues vale, el de la Pompa Fabra és un altre senyor que ara mateix no sé com es diu, però és un senyor. Sí, és que, sí com has dit tu, pues és de la línia que, dels que no entenc que els estudiants es, es manifestin contra Bolònia, no entenc, perquè sí. clar, ho han fet tot tan perfecte que, pues que la Pompa ho ha fet tot tan perfecte, això és el que va dir aquell senyor, eh? és al·lucinant, ho ha fet tot tan perfecte que no es podia entendre, eh? que, que protestessin els estudiants. Yeah. I ara, bueno, pues, que reaccioni així no m'estranya gens, no? Tenint en, veure, tenint en compte la prepotència amb la qual ja parlai i el poc respecte que tenia no? doncs aquestes protestes dels estudiants, no? Mm, sí, sí. I poc valor que li donai. I no m'estranya que ho permeti perquè, com bé dius, l'Autònoma es va permetre mm -hmm. a venir antecedents precisos de que precisament eh, el claustre de la universitat aprovés resolucions en contra de l'entrada de la policia expressament dintre la universitat i bueno, va arribar aquest rector i sí que s'ho va passar per arco triomfo això, així que que un rector doni permís a la policia pues ja, ja comença a ser algo habitual, no? Va, em diuen per aquí que es diu Moreso aquest home. Moreso. Moreso. Sí, suposa que és el cognom. I és un catedràtic? Eh, bueno, Joan Moreso es, es, el rector, claro, eso se... Sí, ¿De qué materia, de qué asignatura? <laughs> ya no sé, pero me ver la nueva informante pot algo. Economía, economía economía economía que le no, pega porque el campus 22 arroba, tal como funciona la con Pau Fabra, semiprivada, eso administración y dirección d'empresa, deu ser. <laughs> Pero no estoy clar, eh? creo que es interesante que se sàpiga el nom sí. de cada responsable. Sí, sí, sí. Joan Moreso es diu aquest home. Sí, sí. Ja ens hem d'anar... Ara, per internet, ara la foto d'aquest personatge de seguidors que vaig veure en un debat que va sortir a TV3 i realment és d'una cabanya molt baixa, sí. aquest home. A més, eh, tot el debat es va dedicar a manipular tot el que va poder sí. i L'impressió que quan anava una mica de mi és que era el pitjor que podia haver per la universitat. I ja no, no només el rector, no? O sigui, realment els Mossos van a fer fora uns quants estudiants que estan tancats a les 11 i mitja, 12 de la nit. Sí, Eh, amb 20 furgones d'aquesta manera, pues, és qui és aquesta gent que truca de matinada?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 a fotre un porrasso i que, i, i, i que envien així a la policia, no? La Conselleria Interior que, que, que malbarati així recursos, no? uh -huh. Per, per anar precisament a desallotjar uns estudiants que estan protestant legítimament. Mm. Ocupant que sí, però pacíficament sense tocar a ningú, que gent d'enviar 20 furgonetes o no sé quantes. No, a la nit, què és això aquestes hores? O sigui, escolta'm, si tenen el poder, si vols que ho facin al matí, de cara quan tothom està despert, però és ridícul que treballen aquestes hores. Però a mi el que em crida, el que em crida l'atenció molt, no, em sents? Sí, sí, sí. El que em crida molt l'atenció a mi, que tinc 60 anys, sí. és que quan jo estudiava a la Universitat de Barcelona, la segona meitat dels anys 60, el rector de la universitat no donava mai permís a la policia per entrar. Mm. Quan la policia entrava, entrava, entrava diverses vegades, perquè protestava en contra de la guerra del Vietnam, ho feia sempre passant per sobre de l'autoritat acadèmica, però l'autoritat acadèmica es plantava, sí, protestava, pues... feia declaracions públiques contra l'entrada de la policia. L'autonomia que de la universitat, però bueno, va ser autònoma com, com s'ho van passar per damunt i no sé si el tema ho comentat, no? que, que també els expedientats de la Universitat Autònoma estan expedientats per una llei de l'any 56 o 58. Clar, clar. Bueno, no, és una llei franquista sí. que en realitat inclús quan Franco no, no es podia entrar a la universitat no? però tenien aquestes lleis uh mhm. -huh. i bueno, un, un última dada tu, pues bueno, d'aquest home recordem el nom, el Joan Moreso doctor de la Universitat Pau Fabra uh mhm. -huh. és que bueno, va ser en eleccions a rector i es veu que ell és l'únic candidat uh mhm. -huh. o sigui que bueno, després d'aquesta actuació potser la gent s'hauria de repensar un poc què, què fer no? Oh, Amb... Okay, però el primer que tenim que fer és escampar tota la informació, que això corre i que se sàpiga el que està passant. A veure si truquen aquí la gent que està ja vivint en directe, si teniu algun contacte o alguna cosa, jo ho he dit ja, eh, truquem, es que truquin, clar, truquin aquí, perquè si ells estan allà tancats és l'única manera que s'ho surti, i eh, avui que hi ha un programa en directe aquí, ups, doncs, mm. és l'única manera. Ja, bueno, pues llavors deixo lliure el telèfon, no és a ser que truco bueno. per contar alguna notícia més, Molt bé. i bueno, gràcies per... A mi, Vinga, bona nit dit. Salut, salut. salut. salut. Bé, només cal veure com han canviat les tornes, no? Abans eh, la policia passava per sobre els rectors, ara els rectors criden a la policia, i no se'n recorden de quan correien davant dels grisos, no era lo mismo, antes luchábamos contra Paquito i ara estamos en democràcia. És que ara són els seus. No ni ells. És que són els seus. Un feixisme... Ara són els seus. És que és, és, és al·lucinant, eh? o sigui, el feixisme a, a, a què han arribat aquesta gent. Uh -huh són els seus, no els gossos. I la Nacional, la Guàrdia Civil, ara són els seus. És que és així de clar. I ara que comentava això de la llei aquesta del franquisme, en el debat aquest vaig sentir que la denúncia es feia, vaig sentir que una de les persones demanava que es fes una llei en aquest respecte. Com fa que la facin aquests personatges? Segur que encara serà pitjor que la de l'altra uh mhm. -huh. que, que eh, ben bé no, és un reglament un reglament intern de funcionament de la universitat no? I, i està allí i no s'ha tocat en anys i panys però sí que és cert que si ara mateix l'haguessin d'arreglar eh, les expulsions serien molt més greus i, i, i es tolerarien molt menys del que tolera aquest reglament franquista però segurament en seria més dur perquè la línia que porten aquests professors o sigui, ara s'han afincat al poder una sèrie de gent que és que no en, tenia, no en tenien prou amb els neocons que ara tenim els neofatxes, no? <laughs> tenim tot a la vegada, neoconservadors i neofeixistes. I Amb la qual o sigui, no, no, no, no només anem cap a la privatització de l'educació, ja sigui universitària, primària, secundària, eh, no només anem cap a això, sinó que a més a més anem cap a una, cada cop més a una pèrdua de llibertats, cada cop més cap a una mecanització del sistema educatiu, és a dir, a produir personetes que no pensin i que siguin fàcilment manipulables, i a, que la gent, mm, vull dir, o sigui, generar aquest ambient eh, feixista, vull dir, que, que no es toleri res, que no es toleri la protesta, que els mateixos estudiants els molestin que els altres estudiants facin vaga, eh, que els, o sigui, d'intolerància a, a, a la protesta, d'intolerància a a anar, o sigui, a la gent que fa coses per, que, que, o sigui, que, que desaproximi aproximi més la política a lo que la, la, els estudiants o la comunitat acadèmica voldria via, no? perquè està clar que ho han fet per un camí que no ha anat de mà amb el que la comunitat universitària, ja sigui professors i alumnes i treballadors, que n'hi ha un món en precari, que tenen molt a dir sobre com s'hauria de gestionar eh, la universitat pública, no? i que estan patint, o sigui, estan patint les conseqüències del mal finançament, de la, del no finançament i de, de, de, de la mala gestió en general, d'aquests rectors que estan allà y tal, y que, bueno, que sí, a la biomèdica, biofísica, bio no sé què, bio no sé quantos, però després les coses més elementals, que és eh, el funcionament del dia a dia, la gent que està treballant allà a la universitat, pues que no... O sigui, en precari i, i malament, moltíssima gent menys els catedràtics i la gent que, bueno, que tenen els privilegis, no? perquè si algo és aquest sistema és un sistema que es basa en els privilegis i que s'ha de trepar per aconseguir arribar a dalt. Mm -hmm. Aviam, aviam demà al matí, quan surti el sol, ens enterarem de com les coses, però el que li hagin clavat una pallissa ja la té a sobre. I tant. Perquè ara és l'hora de la impunitat ara sí. per la policia costa molt de que a aquestes hores es bellugui ningú amb, amb força, amb poder suficient com per donar ordres de que s'aturin costa molt quan, quan el sol se'n va són els amos de la vida i de la mort ja ho hem dit altres vegades i el senyor Saura continua demostrant-nos la calanya que té la seva ànsia de llibertat quina és el, la seva posició ideològica i política quina és uh mhm. -huh. i està clar que aquesta gent que agafa els mètodes que ens recorden el, la pitjor època de la Guàrdia Civil i ara que estem parlant de Gaza i que hem escoltat l'entrevista aquesta i parlàvem dels bombardejos per la nit en un lloc sense electricitat doncs veiem també que les, les tècniques dels altres acostumen a ser idèntiques a poder ser mm -hmm. a l'hora d'ell ens van ensenyar com primer van treure l'electricitat i després van entrar a les ajuts de la gent aquí de moment no ho sabem demà sabrem si també hem fet una d'aquestes artimanyes de treure primer la llum per provocar més por i en la línia d'aquesta gentussa que és crear por, por i por uh mm-hmm. -huh. i així dominar la gent uh mm-hmm. -huh. vale, estem esperant sí. digues, digues oh, que aquesta o sigui, és molt coste mobilitzar-se uh mm-hmm. -huh. vale? quan s'actua quan la policia i la, els polítics reprimeixen d'aquesta manera, la gent això, o sigui, realment aconsegueixen desmobilitzar i, i, i acollonir al personal mhm. realment ho aconsegueixen estem esperant una trucada de Vilafranca del Penedès jo no sé si és aquesta són la gent que ha fet la campanya de solidaritat amb el David el David és un insumís mhm. que volien empresonar a tota costa Sí, en, en principi la tenim. És aquesta trucada? Sí. Hola? Hola. Eh, uh, uh, em que... Hola? Em sembla que no, em sembla que l'he perdut jo, eh? Ja pot ser, ja pot ser que hagi fet un mal moviment, a si torna a trucar ara, perquè he fet un mal moviment amb el botó i l'he perdut jo sol. Calma. Deia que el David mm -hmm. és un insumís que també estava acusat l'any 98 d'haver participat en una manifestació contra els feixistes amb motiu d'un 12 d'octubre sí. i hi va haver un escàndol molt gran entorn a aquest judici de tal manera que fins i tot l'Ajuntament de Vilafranca es va veure políticament obligat a demanar l'indult sí. perquè no empresonessin a ningú aquest indult eh, va trigar anys a ser estudiat i resolt i ara, el dia de Reis, la matinada de Reis, com a conseqüència de tot aquest lío que explico, van anar els Mossos d'Esquadra a buscar-lo, a la sortida de la feina, la matinada de Reis. Tenim la trucada? Hola? Hola. Hola. Bona nit. Bona nit. Què tal? Bona nit. Bé, la molt, és, a, eh, celebrar aquesta petita victòria, que no és una victòria completa, però bé, gaudim d'aquest moment. Pots, pots explicar una mica per què celebreu aquesta victòria? Bé, eh, ja et dic eh, que la celebrem amb, amb certa manera perquè no, no és una victòria completa. La uh, avui hem guanyat aquest cas, però la repressió continua i, i, i no, no, no podem quedar-nos aturats amb això. David, uh, Digue'm. Convé que expliquis en què consisteix, en què consisteix aquesta victòria, perquè hi ha molta gent que ens escolta i no està al corrent del cas. Què és el que ha passat? Bé, avui el, el jutge Rovira del Canto Uh -huh. a la pressió popular i a la mobilització que hi ha hagut eh, s'ha vist eh, obligat a donar de la raó. Uh -huh. a, a dir que a, eh, aquesta pena a, eh, ja ha prescrit i, i que jo no havia d'entrar a la presó. Uh -huh. És a dir, no ha estat un gest de, de democràcia, no vol dir que, que la democràcia funcioni, sí, que la pressió popular uh -huh. l'ha posat al seu lloc. Uh -huh. És a dir, avui hem arrebassat aquest poder que tenen ells de fer justícia i l'hem fet nosaltres, no l'han fet ells. Uh -huh. És a dir, que fa justícia que ells exerceixen contra el, contra el poble, avui l'ha fet nosaltres contra ells i els hem arrebatat aquest espai. Uh -huh. I, ell, ha, ha, ens ha hagut de donar la raó amb el que nosaltres dèiem, que el que, amb el que diuen les seves lleis, que segons l'article 133 i 134 del seu codi penal, doncs aquestes penes estaven prescrites i, i és per això que, que, que avui celebrem una, una petita victòria. Això no vol dir que es faci justícia, uh -huh. això vol dir que els hem aturat avui. Uh mhm. -huh. El mateix dia... Digues. No, no, digues, digues. No, no, el mateix dia que, que sabien que ens donaven la raó, que, bueno, que nosaltres teníem la raó eh, ens comunicaven que una altra causa que tenim pendent amb la justícia espanyola que no la justícia del nostre país eh, s'obria casualment el, el mateix dia que, que guanyàvem amb, amb Rovira del Canto i guanyàvem a Vicente Gallardo mm -hmm. el fiscal que instrueix el, el cas mm, que tenim diversos companys eh, del Paradès eh, una manifestació que van fer el dia de reflexió eh, el dia anterior al, al referèndum de la Constitució Europea doncs el fiscal eh, ens, a, a, eh, eh, el mateix dia ens ha dit que ens demana 3 mesos i mig de presó. De quin any parlem quan dius de la Constitució Europea? Doncs el, si no m'equivoco és del 2006. Fa, do, fa 3 anys ja? Fa 3 anys. Sí. I ara veurem amb una petició fiscal de, de privació de llibertat de quants mesos? Amb una petició fiscal de 24 dies de presó més 5 mesos de pena multa. Uh -huh. Entenem que la pena multa és un, un xantatge que se'ns fa als, als moviments socials per desactivar el, el contingut polític d'aquesta. Per tant, no entenem que no ho entenem com a pena multa, sinó que ho entenem, no ho entenem 5 mesos de pena multa, sinó que, que ho entenem com a dos mesos i mig de presó. Uh mhm. -huh. Dos mesos i mig que no són que no, que no es poden davant de, dels que no es poden presentar un recurs, és a dir, de, dels que s'han de complir íntegrament. Uh mhm. -huh. Doncs és una batalla més que tenim com contra aquesta justícia espanyola que ens oprimeix com a classe i com a, com a poble uh mhm. -huh. i que evidentment com hem fet anteriorment doncs, seguirem desobeint. Uh mhm. -huh. Has parlat del magistrat Rovira del Canto sí. com si fos un conegut per desgràcia sí, és un conegut eh, és un conegut perquè recentment ha estat aquí a personat amb el company Franqui de Terrassa uh mhm. -huh. i és un conegut perquè eh, no és una persona que faci poc que es dedica a la justícia ja durant el franquisme hem tingut constància de que ja feia de, de jutge és una, una persona que ve de, de l'estament militar i que bé, mostra que no que casos com com el, com el d'ell o com el de l'Isabel Gallardo no és que siguin residus de, del recent sinó que són el fonament en el que es basa la justícia espanyola que és la que tenim avui en dia uh mhm. -huh. Aquest home, Rubio del Canto jo el recordo perfectament fent de secretari del Tribunal Militar Territorial Tercer a finals dels anys 80, principis del 90 precisament actuant en repressió directa contra els insumesos i explico això perquè en el teu cas hi havia també una implicació referent a la insubmissió al servei militar, no? Sí. En què consistia aquesta implicació? Doncs jo en el seu moment l'any 93 jo vaig doncs, com milers de joves de, de Catalunya i d'altres parts de, de l'estat espanyol es van declarar insubmissos a l'estat eh, i al, al servei militar espanyol i, i bé, i sembla ser que en Rovira del Cantó doncs, té, de fet crec que havia escrit algun article referent al, al tema com esos cobardes, no sé què, no sé quantos i bé, coses d'aquestes de terminologia que fan servir els feixistes espanyols contra nosaltres això últim no ho he entès Uh, digues? Això últim que has explicat, del Rubió del Canto, no ho he entès. Es veu que ja havia escrit uh, amb, fan publicacions de, de l'àmbit militar i això, vale. eh, algun escrit referent a la insubmissió titllant de, de covards i, i traïdors a, a la seva pàtria uh -huh. el seu, i el seu honor i això. Uh -huh. dir, mhm. aquesta persona és evident que actuava per motives polítiques i no és casual de que en aquest cas li, li, amb, se li va traspassar a ell el resoldre el, el cas aquest del meu empresonament. Uh mhm. -huh. O sigui que estava tot preparat perquè es confirmés la sentència, la decisió, la resolució de la jutgessa Isabel Gallardo del jutjat penal número 15. Sí, sí, eh, veiem que ha estat una maniobra claríssima de, de la justícia espanyola per deixar-lo a les seves mans i, i que resolgués en, en contra dels nostres interessos. Ara, un cop més, la, la, la pressió popular doncs, ha, ha tingut més força que, que les seves lleis i per això els, eh, els, els hem desmuntat, no perquè ell eh, eh, hagi tingut cap, cap mena de... Uh mhm. -huh. Després et volem preguntar per la intervenció que ha tingut en tot aquest tema l'Ajuntament del teu poble, de Vilafranca del Penedès. Doncs un cop més l'Ajuntament ha demostrat a, eh, a qui serveix, als, a, eh, als interessos, a, eh, a, a, a, a què defensa. Uh mhm. -huh. En el primer moment tot van ser bones paraules recordant que l'Ajuntament de Vilafranca era una part implicada eh, dins de l'expedient perquè l'any 2000 va presentar un, una, una petició d'indult i a l'hora de la veritat doncs s'han s'han fet enrere, no, per estar corporativistes, són part de l'Estat i no han volgut qüestionar doncs, doncs aquesta justícia, no han volgut fer el pas endavant, el pas que els demanàvem, que era presentar la querella contra la jutgessa Isabel Gallardo, uh -huh. que era un fet de, de, de sentit comú al, a, a presentar-la, al, al que es fes justícia, al, al que aquesta dona s'apartés de, de, la, de la carrera que s'ha fet. Uh -huh. La carrera aquesta eh? perdó, ha, ha callat com ha callat quan han trencat, han, han trencat fàbriques de, al Penedès i s'han presentat expedients de regulació ha callat com quan el, el maig de l'any passat van haver-hi vapudes a, Vila, a Vilafranca de Penedès contra immigrants ha callat com, contra, com quan, quan ho va fer davant del TGV i la base de muntatge ha callat com acostuma a fer sovint quan es tracta de defensar els interessos de les classes populars no n'hi l'únic amb, el, amb el consistori de Vilanova, ai, de Vilafranca, del Penedès. Qui, qui mane? A Vilafranca sí. mana el PSC. A minoria... Ah, sí, digues, digues. A, a, mana el PSC a minoria. A minoria. Sí. O sigui, la posició tampoc... Vamos, la, la posició fa de veleta. És Convergència i Unió i evidentment doncs, ja sabem de quin peu calcen i, i no, no, no es posicionaran els, després d'Esquerra Republicana uh mhm. -huh. Iniciativa mhm. per Catalunya són comparseros i mirant d'esquerra pel que poden i el PT doncs, és una força marginal a la nostra vila que tampoc no té ni veu ni vot no? Mm, no, ni falta que fa tampoc no? davant d'això els únics que, que han actuat amb coherència han estat el company Xavier Navarro i Josep Metller que són els regidors de la CUP que sí que han, han estat uns més dins del grup de suport i que s'ha sumat a, a, a les peticions que s'ha fet uh -huh. des d'aquest grup de I la gent de, de Vilafranca, la gent del poble, eh, t'ha donat suport o està molt la gent a la seua i passen de, de tot? No, eh, la, sorprenentment, a Vilafranca de Tres que és un, una vila prou aburgesada i molt tranquil·la, uh mhm. -huh. la gent se li ha caigut la als ulls. La, la gent, eh, a veure, la gent pateix com, com tothom patim les injustícies d'aquest sistema moltes vegades no saben per què les pateixen i, i aquest cas els ha fet mm, això que l'ha d'anar als ulls de, per veure de, que els mateixos els hi prenen el pis perquè no poden pagar la hipoteca, els mateixos que no obren la boca quan fan fora de la feina, uh mhm. -huh. els mateixos que no diuen res quan els porten a un centre d'internament, doncs que tornaven a callar i poder estar la, la guspira que, que encens la, la flama i que hi ha hagut moltíssima gent que s'ha llogat a Vilafranca i ha estat sorprenent després del ple on van callar tots els polítics com la gent estava pel carrer i et deia són una colla de lladres, són uns poca vergonyes, no... Poder, al ser un tema que s'hi tocava més, uh -huh. més de prop, persona, persona coneguda aquí la, a la vila, doncs ha fet que s'encenés aquesta solidaritat, però creiem que, que no és que no ha estat mm, això ha estat a, la donant, però la cau, la, les causes són diverses. Tothom està els nassos d'haver d'aguantar els polítics. Oh, I tant, i, i, i, i, i anirà més perquè vull dir, tal sí, com s'està sí. gestionant tota la crisi, les crides d'empresaris a baratir més els despidos i a poder eh, doncs, avassallar amb tot, no? doncs evidentment que la gent no estava disposada a aguantar tot això, no? Igual, sí, m'alegro molt de que el teu poble eh, t'hagin fet costat. Però, i ens han deixat clar, ben clar que a més no podem comptar-hi bueno, no, no hi comptàvem nosaltres però poder altres sectors de la població mm. que, que poder hi tenien certa confiança per ignorància o pel que fos doncs l'acaben perdent i tard o d'hora doncs això s'ho trobaran no, -huh. Mhm. David? Sí. Una altra pregunta. Avui s'ha fet una roda de premsa, no? Sí. Com ha anat? Doncs jo he arribat tard eh, perquè arribava de fora això, però pel que he vist molt bé, per la intervenció dels companys eh, que he pogut escoltar, doncs, doncs perfecte, no tan sols s'ha desmantellat el, emmascarat amb els poders fàctics eh, que venim denunciant constantment, sinó que també s'ha desemmascarat a, eh, a aquells elements que tenim dins dels moviments socials i de, les organitzacions polítiques que també eh, actuen en servei de l'Estat per desestabilitzar-se i, per, i per crear confrontació entre nosaltres que bé que tard o d'hora demostrarem el servei de, de qui estan uh -huh. i evidentment estan per fer mal per fer-nos mal i estan al servei de qui estan Uh mhm. -huh. Sí, pots, pots donar algun altre detall? Ja s'ha parlat de situacions concretes, precedents... Sí, sí, eh, bé, precedents hi ha hagut des de la detenció d'Anzigor de, la, la Redonda, que recordem que ara complert 80 presó, uh mhm. -huh. on aquesta persona ja, ja estava al voltant de, del grup de suport ja va estar creant discòrdia també s'ha repassat el cas dels joves de Torràs on, on, doncs, també degut al, a, a influenciar les que podien ser la, la gent implicable, eh, implicable per, per la seva joventut doncs que aquesta persona va, va jugar un paper determinant uh mhm. -huh. i com també ho hem vist en petits detalls amb, amb aquest cas tot i que estaven curats de, ho sabíem de, de la i hem sapigut aturar-lo i no deixar-lo participar tal, però aquesta persona allí és i aquesta persona tard o ara doncs uh mhm. -huh. haurà de rendir comptes uh mhm. -huh. tot això que has referit referent al Cibor de Redonda referent al cas de Torà jo mateix he tingut ocasió de, de viure-ho però això altre que estàs referint sobre el teu propi cas sí. què, què és el que s'ha donat en el teu propi cas? Doncs bé, discussions estèrils on que no venen a quanto en una assemblea, com són els preus dels honoraris de, dels advocats, bé, qualsevol, crec que són qualsevol excusa que utilitza un infiltrat a l'hora de, de crear divisions dins del grup de suport. Uh mhm. -huh. I bé, aquestes persones eh, estan identificades, aquestes persones, doncs, se'ls ha de seguir, hem, hem de ser eh, implacables amb ells, hem d'estar a sobre, no els hem de deixar fer, Bé, no, eh, hem, de deixar, hem, hem de deixar que no hem d'aixecar la llebre i hem de, de deixar que ells creguin que no, que no estan controlats i potser avui estan escoltant aquest programa de ràdio i, i es posaran a l'alerta uh mhm. -huh. tant de bo desapareguin uh -huh. sàpiguin que no mhm. per nosaltres i serem a sobre uh mhm. -huh. jo he vist en altres casos abans que en el teu he vist com aquest tipus de gent quan tothom està lluitant per la llibertat del pres o, o està lluitant perquè eh, evitem l'entrada a la presó, doncs algun d'aquests homes intenta apropar-se a la família o al propi perjudicat directament, com convencer lo menjar li la moral, convencer lo que prepari la seva entrada a la presó, en definitiva. Jo no sé si això ha passat en el teu cas. En aquest cas ho ha tingut una mica difícil, perquè ho teníem prou clar des del principi, no, no no ha estat una cosa senzilla des de nou, fa molts anys que, que hi militem, i, i bé, nosaltres hem posat totes les cartes sobre la taula des del primer moment, i, i crec que no ha tingut gaire joc per fer aquestes coses. Sí que ho he intentat, ja dic, pel, pel tema econòmic, per, per la mínima excusa on no hi havia companys mm, directament implicats i en un, un moment determinat però sí, eh, és evident que sí que ho he intentat però el que passa és que no hi ha hagut aquest marge no s'ha trobat amb gent que que, que, que ens venia de nou al, al tema de la, de la repressió i, uh mhm. -huh. i per això doncs, l'hem pogut apartar a la, uh -huh. en aquest cas vale. i finalment et volem preguntar per les perspectives de la lluita des d'un punt de vista legal en aquests moments per quin camí tireu? Doncs ara mateix tenim presentada la creia criminal que en els propers dies eh, presentarà una ampliació que la supersignaran diferents regidors d'arreu de, del país de, concretament de la candidatura d'Unitat Popular, on també la, eh, la subassigna a eh, l'entitat GER de Sant Pere de Ribes, uh mhm. -huh. on també hi és l'advocat del col·lectiu Ronda Jordi Pujol i Moix, uh mhm. -huh. i on també hi és l'Ajuntament de Ara mateix ho estem debatent també a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca uh mhm. -huh. i l'Ajuntament de Guardiola de Fontrubí, uh mhm. -huh. que també és probable que s'afegeixin a aquesta querella. I aquesta querella és, per, és la, la responsabilitat que tenim nosaltres davant de la Isabel Rastro per apartar-la de, de la seva, de la seva carrera uh mhm. -huh. i perquè no torni a prevaricar contra els nostres companys i contra ningú Has parlat d'en Jordi Pujol i Moix sí. un advocat del col·lectiu Ronda sí. és que jo el conec aquest home jo he après moltes coses d'ell en l'àrea de la seguretat social sí. tu el coneixes personalment? no, eh, el vaig conèixer al moment que li van portar la querella i no va posar cap mena de pega a l'hora de signar-la mm, va ser una trobada de dos o tres minuts, ell per telèfon s'ha posat en contacte amb una persona del grup de suport i vam arribar i jo venia preparat, va signar i el que calgui. No. anar a buscar una signatura al seu despatx del col·lectiu Ronda? Sí, de fet ens vam trobar a les escales. No, ens ho va signar a les escales de, del col·lectiu Ronda. Ell marcava i nosaltres entràvem. No? Aquí va, a la Ronda Sant Pere? Ah, allà mateix. Està bé, està bé. Jo trobo que són signatures d'aquest tipus les que ens fan falta, eh? pues doncs bueno, eh, company, mmm, donar-te molts ànims i, i felicitats i que ho passo bé, doncs vale? i que ja està, fins aquí. Molt bé, bueno, moltes gràcies i felicitats a vosaltres per, per, per anys que porteu de tasca de contra i i per molts anys a la Ràdio Contrabanda. I Ràdio Bronca? Sí, jo crec que també. que també I a Ràdio Bueno, hi ha totes les ràdios lliures que per desgràcia a la nostra comarca doncs no les escoltem, però bé, bueno. que saben que hi són. Bueno, si teniu internet també podeu escoltar-la, bé, ara ja. Sí. No hi ha excusa. No hi ha excusa. Ara ja, la, la, la, la tecnologia quan la troba una mica de tothom doncs ja faré per, per fer-ho, tot, i, tot i que a, a les hores de fer no, no coincidim, mirarem d'escoltar-ho. Vale, pues que salut company i que vagi molt bé per Vilafranca. Salut. Molt bé, a veure, a veure Salut. Salut. Bé, doncs de tant en tant... Ah, sí, està molt bé. Hi ha alguna cosa positiva, no? Sí. A mi el que em crida més atenció d'aquest tema és tot el... És que està fora de tot Sí, sí, sí, jo me'n recordo. A més, és que ho teníem molt al, al cap perquè va ser precisament el primer dia que ens vam conèixer, el primer dia que vaig vindre al programa, en aquell cas explicar una cosa que m'havia passat a mi, però a mi amb un altre company se'ns envia tan, tan endavant uns guàrdies romans per fer un acte pacífic el dia 1 de maig, de, fa 10 anys quasi. Doncs aquell dia em recordo que els, el primer que ens van preguntar un cop dintre les furgonetes els guardià urbanos va ser els dos antecedentes i els dos van contestar són insubmisos mm -hmm. Uh -huh. el qual el mateix guardó guardo urbano contestar no, això ja no cuenta como nada oh, ja, això ja era l'any que hi havia el primer any que estava en vigor la l'exèrcit regular i la suspensió de la mili i feia dos anys que jo m'havia declarat insubmís perquè a mi em va tocar a l'antepenúltim reemplaç que a mi concretament no em van ni vindre a buscar l'altre company sí que l'havien anat a buscar perquè havia passat uns quants anys abans i el meu va dir bueno, va deixar en clar eso ya no cuentan los expedientes uh -huh. como delito o como com a antecedent, com a antecedent que ells ho deuen tindre per tindre'ns un fitxat de tot i tot, això segur però amb antecedent ja no compta perquè la, perquè la mateixa llei et diu que ara ja no és un delicte mm -hmm. i per aquest motiu els de l'últim reemplaç i els del penúltim reemplaç que ens van fer insubmís no es van ni molestar a vindre'ns a buscar mm -hmm. perquè entre que començaven que sí, que no, que començaven el judici i que l'acabaven ja no hi havia ni ja es quedaven sense... Sí, el recurs ja estava fet, però d'una manera, no, abans que ells tinguessin la sentència ferma ja tenies el recurs dient que és que ja no hi ha mil obligatòria, ja no em pots acusar. Mm -hmm. Amico quan ha dit el nom de Rovira del Canto, m'ha ficat els pèls de punta, okay. així com a sensació, com a yeah. punt. <laughs> Vull dir, quan diuen el nom d'aquest jutge ja trino. Mm -hmm. sí, hi ha alguns altres d'aquests noms de jutges, també hi ha el, el de la, aquella, com es diu, Magaldi Paternostro, que també, que també <laughs> té que, aquests noms. que, tenen noms que se'n recorden, eh? Sempre que te n'en recordis. És que me'n recordo del nombre, de tant sentir-los, de, de, de que l'han liat i de que casos i de casos i de... Ja, ja que ha sortit el nom de Magaldi que ja, que cal que ajudem a la gent que ens escolta a recordar de què, de què la coneixem no? Venga. la Magaldi Paternostro era la jutgessa d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat que estava de guàrdia l'any 1992 quan va caure assassinat en Pedro Álvarez perquè un policia que era guàrdia de corps del rei d'Espanya anava, <clears throat> diuen, fora de servei amb el seu vehicle i acompanyat d'una dona i per una discussió al carrer per si passo jo o passes tu un tema de, de trànsit de vehicles i de vianants doncs en un moment donat va treure la pistola i la va utilitzar directament contra el Pedro Álvarez amb un, amb un assassinat, un assassinat dels que els nord-americans dirien en primer grau, no? I aquesta senyora, la jutgessa Magaldi Paternostro, que estava de guàrdia, doncs va ser la que va dirigir les diligències d'investigació, d'instrucció, que van acabar amb la llibertat incondicional del policia perquè va dir la jutgessa no hi ha proves eh, directes i fefaents que demostrin la seva culpabilitat aquí va començar tot el calvari de la família del Pedro Álvarez que encara dura, que encara dura per intentar que es faci justícia no? sí Val, jo no sé quan... sí, hem de plegar sí? ja sí se'ns apropa l'hora, així que hauríem de plegar. Vale. Dir, nos que el podcast el podreu trobar a la web de Radio Bronca, les www.radiobronca amb K info a partir de demà a la tarda més o menys, l'hora ja no és la segur però en principi van de les 7 potser ja el podeu trobar allà penjat i en principi els diferits doncs, se sentiran en l'horari normal del programa eh, a Ràdio Bronca, que són els dijous de 10 a 12, els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3. Uh -huh. eh, dit això, doncs en directe ens escoltarem aquí, a Ràdio Contrabanda, el dijous que ve, el dijous que ve a partir de les 11 i mitja de la nit fins a la 1 i mitja i ja doncs per acabar el programa us deixarem amb dues cançons una de la Polla Records que es diu Nadia Sinocente i l'altra de, ja per acabar el programa de l'Ovidi Montlló l'Ovidi ah, Montlló la Fera Ferotge eh, mentre aquest company ens ha trucat l'última trucada anava parlant doncs certa manera tot el que va explicant em recordava aquesta cançó Uh mhm. -huh. Molt bé. L'alcalde avisa de que fera surt de la presó, uh mhm. -huh. bueno, de la, en aquest cas de la seva gàbia, que tothom s'ha d'amagar. Uh mhm. -huh. que la fera sap. I és que si la fera es queixa de que té poc espai, de que té ganes. Uh -huh. Per una vida millor, més digna. Uh mhm. -huh. I clar, les, les autoritats mhm. s'escandalitzen i això no ho poden permetre. Uh -huh. És un exemple que no pot condir. No pot condir. Exacte. I... És una cançó brutal, brutal. En la línia de moltes cançons, no?, de l'època de la nova cançó, uh -huh. la qual no podíem dir res Uh -huh. Clar. Uh -huh. Però que a vegades eh, algun d'aquests cantants van aconseguir sense dir res clar dir coses molt clares, segur? Uh -huh. I la clarividència, sí, és que la clarividència que treu d'aquestes cançons eh, són increïbles, són increïbles. I de l'Ovidi Montllón hi ha unes quantes que la, la clarividència que et donen, tot i no dir res, del que no podien dir, en època franquista és, és sorprenent sorprenent com sense dir res pot dir tant a mi m'ha xocat aquesta setmana un titular de, jo diria que era el diari La Vanguardia que citava unes declaracions del Joan Manuel Serrat Podries eh, quina edat refereixes? No, el titular deia alguna així com que en Serrat opina que en aquests moments, l'any 2009, eh, les cançons ja no s'han d'utilitzar per protestar. Que afortunadament ja no és necessari, <laughs> no és necessari protestar a través de les cançons. Ara és que ell ja viu bé i que es pot entre peig i una bona botella de vi cada quan li rote, ja no cal protestar per res, no? Això és el que molesta de tots aquestos, aquestes generacions de, que es van fer abanderados de l'antifranquisme i que ells han set els grans lluitadors. Doncs pues no, ells no han set els grans lluitadors. Els grans lluitadors van ser els nostres rebesavis, els nostres avis, que van lluitar durant la república, que van defensar tota la nostra terra i que van morir. Uh mhm. -huh. I ells no, ells sí que van ser Uh Qui va, els eh, que l'han fet per nosaltres, no el Joan Manuel Serrat i tots aquests que diuen que han corregut davant dels grisos i ara estan tots acomodats i són amics és que bo com... Ara, a veure, els grisos, ells ja estan acomodats, mm -hmm. és perquè Bueno, eh, eh, però és eh, aquesta diferència del mateix que parlàvem del personatge aquell, que segur que, bueno, que és la, la dinàmica aquesta que tenen, no? Perquè, per exemple, el personatge de, lo, de la Pompeu Fabra comenta sempre, no?, de les manifestacions contra Bologna, que són els feixistes, el senyor Joan Manuel Serrat eh, està en la mateixa posició que aquest, que aquest home i clar, com que tot ja és perfecte ja no cal protestar per cantar. Mm -hmm. En aquest punt, un cantant com ell, que havia estat un cantant en principi protesta, jo difereixo bastant, mm -hmm. simplement va parlar en català, i quan estava prohibit, a la que ho van permetre, ella va decidir parlar en castellà, cantar en castellà, no? És aquestes coses que, bueno, vale, si és allò de que com a cantant protesta, Sí, mhm. -hmm. no vivim un lloc o el senyor Lluís Llach o altres altres m'ho semblen molt més sí perquè tenien un compromís i avui dia tenen un compromís uh -huh. estarem d'acord o no amb aquest compromís però el tenen uh -huh. ell no, massa, no ha tingut aquesta coherència a la vida aquest home uh -huh. una mica no em vingui però ara avui que hem tingut un dia xerrant de temes tan gros com el de Palestina i Gaza uh -huh. ell que és cantant considera que la música no pot servir per denunciar aquest genocidi doncs això només em diu que aquest home... És que no li dediqui ni un pensament. Exacte. Que doncs que això. no hi pensa ni un segon al dia. Això, això és el que m'està mostrant sí. aquesta persona. I clar, això és d'una frivolitat... Que amb ell ja... Tremenda. De les copes de vi la coca del seu amic ja no passa. Uh mhm. -huh. Tu ho havies llegit també, alguna cosa? Sí, ho vaig al periòdic em sembla que era, o altra, altre em sembla que també va sortir alguna cosa i va ser això, és que realment no m'agrada que tomen, no, tampoc les cançons que fa i la, la veu que té no m'agrada gens, però va ser veure aquest titular i dient que ho està dient aquest home. Sí, sí. A, a deslegitimar els jutges. Mm, suposat, per suposat, ara que està a la tomba del poder. Mm. que deu, xupar, deu cobrar bastant de hombre, GAE. Hombre, de la GAE dels socialistes, que Ell és un dels que va fer campanya pels socialistes amb el seu amiguet, l'altre de la... Com ho en aquest, Com no em el nom, el Sabina. Ah, mm. Ah, sí, el seu amiguet de l'Alma. sí. Ah, els dos? Sí, els dos Joans ara estan cobrant molt poc, eh? I, Dos i, i gent de la faràndula eh, que es van ficar amb, amb, al voltant del PSOE i allí s'han quedat i allí ja s'han quedat i no sé i el PSOE va fent les lleis que va fent perquè les GAE continuï xupant i elles quedaran mentre faci això eh? xup, xup. i els ditoctes és, és que el, el, el PSOE els ha d'agrair que els hi van fer campanya gratis eh? Uh mhm. -huh. Val, doncs... Bueno, doncs pues ja... Sí, no, com dèiem... No, una tertúlia marxarem. de madrugar i ja sé... No? Bueno, això, madrugar, madrugar ja era. Vale. Sí, doncs, eh, ens escoltem la setmana que ve i ens deixem amb, aquesta, amb aquest parell de cançons la l'última especialment bona la polla també en su línia sempre àcida com a pocos i salut i, molta bronca. Jo estiguem a contrabanda, continuem amb molta bronca i amb ganes de muntar molta bronca. Sí, sí, senyors, l'alcalde s'encarrega de l'ús del seu poder de la fera ferotge deixar-la sense herems. El queixa no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment. jo que no tinc ni casa, ni cotxe ni un carret. Em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i em veure'm tan fotut, em va dir molt planera, xicot, perquè tremoles, jo no te'n menjaré. I doncs, perquè t'escapes del lloc on tens marcat. Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que fam, que la ràbia és petita, jo necessites espai, els guàrdies que la veuen la volen enamorar la pera és defensa, no la deixem parlar com som molts i ella sola, no pot dir que l'estomen i em per la feina, no la gàbia me la tornen. Per ordre del calde es va saber a tothom que la pera ferotge ja no us treu de la son i gràcies a la força no passa res de nou, tot és normal i maco i el all rivers of bow out. Thank you.